إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Asabar yau sha biyar ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da goma ga watan shida miladiya ta 2017 a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati maryama alaihi salam wanda muna cikin aya mun tsaya akan aya ta 28 kamar da muka saba mukan ansa wasu daga cikin tambayoyinku kafin mu shiga karatu wannan ya rubuto yake tambaya game da cewa ya ji wani malami yana cewa tabbatar da sifofin da suka zo na Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani kamar yadda suke kafirci ne kamar sifar istiwa'i ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah ya daidaita bisa ga al-arshinsa daidaito wanda ya dace da girman kudararsa da girman ikonsa ko tabbatarwa da Allah sifar hannu kamar yadda ya sifanta kansa da wannan ce bal yadahu mabsutatani to wannan bana jin malami ne wanda ya ya karanta sosai zai faɗi haka ya ce tabbatar da sifofin da Allah ya sifanta kansa da su alkur'ani kafirci ne ko da waɗanda suka saba suka ce ba a tabbatar da su yadda suke sai da ai tawilin su ba su ce kafirci ne ba ko da su waɗanda suka saba ma wannan fahimta ɗin ba su ce abin kafirci ne ba sukan ce ba daidai ba ne amma ba sa cewa kafirci kuma yaya Allah subhanahu wata'ala zai yi wa bayansa magana da abin da yake kafirci ne larabawa da annabi da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da da alqur'ani da harshen su in suka faɗi aliyadu abinda suke nufi hannu Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kansa da wannan sifa ya ce ma mana aka an tasjuda lima khalaqta bi yadayya ce bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha tabaraka alladhi bi yadihi almulk annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan yi rantsuwa ya ce wallazi nafsi bi yadihi duk sanda zai rantsuwa yakan yi wannan rantsuwar ba kuma taba jin ya canza ta ya nuna yadda din da yake faɗa ba wannan yake nufi ba wacce laraba suke fahimta inda a ce akwai wata ma'ana da take bayan ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai boye wa sahabbansa ba Abu Zar Salman al-Farisi yake cewa wani bai hude ya tambaye shi yake cewa ku manzon ku bai bar komai ba sai da muku bayani akan sa yace kwarai kuwa annabi bai bar duniya ba sai da yi mana bayanin komai hatta za zaka shiga ban daki sai da zaka shiga bayi annabi sai da yi bayanin yadda ake yi to a ce yayi bayanin hatta yadda zaka yi bawali kai gaidi amma kuma abin da ya shafi aqida abin da ya shafi sufin Allah ya bari bai yi bayani ba kaga hankali ba zai yadda da wannan ba saboda ba karamin kuskure ba ne ka ce za ka sifanta Allah subhanahu wa ta'ala da abinda ba shi sifanta kansa da shi ba ko ka kore abinda Allah ya sifanta kansa da shi kore abinda Allah ya sifanta kansa da shi daidai yake da ka sifanta abinda ya sifanta shi da abinda bai sifanta kansa da shi ba Allah subhanahu wataala ba a gani shi ballantana a ce an gan shi ba da wannan sifar yana cewa antum a'lamu amillah abinda ake bukata kada shi shine ka tabbatarwa da Allah subhanahu wataala sifofinsa tare da kore masa kamanceceniya da halittarsa Allah subhanahu wataala yana cewa laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da yayi tamka da shi yayi kama da shi sai kuma yace wa huwa as-sami'ul basir shine mai ji mai gani ya kore yasa da dukkan komai amma ya tabbatarwa da kansa ji da gani tare da cewa ya sifanta dan adam shi ma da cewa mai ji ne mai gani na khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira Allah ce ya sanya dan adam mai ji mai gani shi ma kuma ya ce wa huwa samiul basir shi mai ji ne mai gani dukkan wani mumini ya tabbatar da cewa jin Allah ba daidai yake da jin wani mahalukinsa ba ko kace jin mahaluki ba daidai yake da jin Allah ba ganin wani mahaluki ba daidai yake ga ganin Allah ba kasancewar wani mahaluki ya sifantu da sifar gani ko ji wannan ba zai saka korewa Allah sifar gani ko ji ba za ka tabbatar da sifar Allah subhanahu ta'ala ta gani da sifarsa ta ji a kan mizanin laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi hal alamu lahu samiya shin kasan san wani wanda yake tamka ga Allah walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake daidai da shi saboda ka bisa ga wannan mizani ne za ka tabbatar da sifofin Allah za duk wata sifa ta Allah yadda ka tabbatar da ji ka tabbatar da gani ka tabbatar da cewa Allah yana da zati tare da cewa la kazzawati ba kamar zatinka ba ba kamar zatina ba to haka nan sa ba yana da sifofi la kasifati ba kamar sifofinmu ba in ka fahimci wannan ka huta duk wasu rigingimu da wani kokarin sai ka bankara ayoyin Allah ka kai su da wata ma'ana wadda ba ita Allah subhanahu wataala ya ambata ba duk ka huta daga wannan saboda haka wannan magana ba daidai ba ce kuma malamai na al'asha'ira da maturidiyya duk ba su faɗa haka ba ko da ko sun saba da wannan amma ba su faɗi cewa kafirci ba ne wanda ya faɗi wannan sawi ya faɗa wannan a cikin littafinsa hashi yadda yawa jalale ne yake cewa ɗaukan abin nan usulun ayat yadda abin nan ayoyi yadda suke ala zawahiriha min usulul kufri wanda malamai ba su karɓi magana ta shi ba sun yi watsi da ita sai wanda da yake tambaya cewa a faɗar bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin a ƙarshen suratul tin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin yato yayin da mai karatu ya zo ƙarshen suratul tin ce alaisallahu bi ahkamil hakimin yace ce ya je a masallaci a wani masallaci idan aka zo daidai nan sai ma su ce bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin a cikin sallah to shine yake tambaya hakan ya inganta akwai hadisin da aka rawaito a cikin sunan abi daud da cewa in an karanta karshen wannan sura a ce ala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin amma hadisin bai inganta ba a cikin salsalar sa akwai rawin da yake majhuli ne ba amma faduwaye ba da wanda ba a san halin sa ba wanda kuma wannan duk dalilai ne da suke sa a soke hadisi saboda ka bai inganta ba wanda ya inganta shine na karshen suratul qiyamah alaysa Allahu biqadirin ala an yuhyiya al-mauta sai ka ce subhanaka fabala wanda ya tabbata a hadisi ingantacce shi kuma yana cikin sunan abi dawud hadisin musa ibn abi aisha wanda ya ji wani yana sallah yana faɗar haka ya tambaye shi musa ibn abi aisha tabi'i ne ya tambaye shi ina ya samu wannan ya ce haka ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana faɗa kuma sanadin hadisin sanadi ne tabbatacce yana cikin sunan abi dawud yana cikin sunan al bayhaqi yana cikin tafsir ibnu abi hatim sanadinsa sahihi to wannan shine ya tabbata shi ya inganta amma banda wannan na karshen suratul tin sai kuma wanda ya rubuto yana tambaya akan addu'aul jama'i wato addu'a ta wato gamayya bayan an gama sallah irin an gama sallah liman ya juyo ya ce a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza sannan a yi addu'a sannan a watsi abinda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo cikin hadisin bukhari da muslim cewa idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gama sallah yakan ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah hasa uku ce allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa da ya faɗi haka to sai ya canza zama sannan sai ya yi wannan tasbihi subhanallahi walhamdulillahi sannan Allahu akbar 30 33 sannan kuma idan mutum ya gama wannan ya gama azkar ɗin da ake yi yana da dama ya yi addu'a ya roƙi Allah abin da yake so kamar yadda ya tabbata a cikin sunan ibnu maja annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyud du'a asma wacce addu'a aka fi karba yace addu'a a cikin dare ko kuma bayan sallah al-maktuba bayan sallah ta farilla to idan mutum ya gama sallah yayi azkar din da ake bukatar shi yayi su bayan ya gama azkar to yana da dama yayi du'aul mas'ala ya roki Allah bukatarsa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun yi wannan amma ba a ruwaito cewa sukan yi gaba ɗaya ba wato a yi jagoranci a ciki ce liman ya jagoranci mutane shi zai rika cewa su yi kaza su yi kaza in an gama kuma kowa ya tashi ba haka annabi ya yi ba ba haka sahabbai suka yi ba mazhabobin nan guda hudu duka hanafiya da malikiya da shafi'iyya da hanbaliya ba wanda ya faɗi haka a cikin littattafansu duk ba su faɗi haka ba ma abin da yake cikin rubuce a cikin littafan mazhabar malikiya cewa wannan baya da kyau wato addu'a ta liman tare da mamu a lokaci guda abinda yake rubuce a cikin littafan mazhabar malikiya ba kyau ka duba samarud dani a littafin da yake kusa da mu sharhin risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani zaka ga ya kawo wannan magana ki cewa baya da kyau liman ya ya jagoranci addu'ar mamu ya ce wannan zai saboda ba wanda zai ba sai ka shiga tsakanin wato bayan Allah da da ubangiji ba ce ba a buƙatar a samu wata wasuɗa sai kana tsakiya ka abin nan ka tare musu su ce ba a buƙatar wannan shi yasa Allah subhanahu wataala da yace wa idza salaka ibadi anni ce fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an idan bayinka suka tambaye ni game da ni inji Allah to kusa nake dab nake da su ina ansa addu'ar mai addu'a malamai suka ce ba amma ce fa qul ba dan a nuna maka ba wata wasiɗa ba ce fa qul inni qaribun ba sai kawai aka ce inni qarib kaga da a ce faqul a kenan akwai wanda zai isar da magana to babu ma anan babu ma qul din kawai inni fa inni qarib saboda Allah subhanahu wataala kusa yake da bayinsa da jinsa da ganinsa da iliminsa kowane lokaci suka roƙe shi to shi mai jin su ne ko mai an samu su addu'ar su ne al-madkhal na ibn al-hajj littafi ne na malikiya shi ma kaga ya kawo wannan a cikin bid'o'i littafi ne da ya magana akan bid'o'i ah, Sheikh Uthman bin Fodiyo alaihi rahmatullahi cikin littafin sa Ihya'us Sunna wa Ihmadul Bid'ah shi ma ya ambaci wannan a cikin bid'o'i a sallah saboda ka wani abu ne wanda tuni malamai sun yi magana akan sa babu inda aka same shi to sai kuma mai tambaya game da wankan janaba alwalar da ake yi a cikinta sau ɗaiɗai ake yi ko kuma sau ɗaiɗai ake wanke gaɓoɓi ko sau uku uku ne kamar yadda ake a sauran alwala da muke yi alwala da ake a cikin wankan janaba ita ce alwala da kake a wajen sallah kamar yadda alwalar da kake yi in za ka yi sallah ya halatta ka ka wanke sau ɗaya ɗaya ko sau bibi ko sau uku uku gwargwadon yadda ruwan zai zama ya game duk inda ake buƙatar ya game to haka nan ya halatta ka yi a alwalar da kake ta wankan janaba za ka iya wanke gaɓoɓinka sau ɗaya ɗaya idan wannan ba zai gamsar da kai ba ka yi sau biyu in ba zai gamsar da kai ba ka yi sau uku uku kamar yadda hakan ya halatta a alwalar da take alwalar da take ta wajen wanka wacce muke sallah da ita kamar da wanda ya tabbata a cikin sunan abi daud hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratan marratan a sai kuma wanda yake tambaya akan amfani da magani na ciwon haƙori lokacin azumin ramadan Shi likita ya ba shi magani ya yi amfani da shi da dare amma kuma da rana ciwon ya ya dawo zogin ya dawo za a iya amfani da maganin ya halatta kai amfani da maganin da za ka sa a dadashinka saboda ciwo amma kada ka haɗe abinda yake ciki kakka haɗe da zama na iya iya wannan ne saboda ya tabbata abdullahi dan abbas kamar da al-tabari ya rawaito a cikin tafsirin sa da isnadi hasan abdullahi dan abbas yana cewa mace in tana girki ya halatta ta dandana ta ji gishiri ya ji amma da sharadi kakkata wato lashe ta haɗiye to shi ma kada ya sa ya haɗiye da zai bar shi a karkashin a jikin dadashinsa ne kawai to wannan babu komai sai da yake tambaya game da wanda ya salla tare da liman kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa wanda ya sallar tarawihi ko asham tare da liman har liman ya gama to za a rubuta masa ladan wanda ya sallaci ladan wanda ya kiyamun laili duka ke cewa wasu masallatan suna da sama da liman daya to wani limamin ne daga ciki yawancin mu limami ɗaya ne zai yiwu a samu a wasu masallatan a samu liman biyu musamman suna yin raka'a ashirin liman ɗaya ya goma na biyu ya goma to in ka samu na farko wanda ya goma ya sallame daga goman wannan ka tashi ka karo ɗaya ta zama wuturi shi kenan kana iya tafiya ba a cewa dole in kana so ka samu wannan falalar sai ka zauna an yi ashirin ɗin da kai gaba ɗaya sannan ka sami wannan falalar me yasa na faɗi haka saboda a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗar wannan hadisin nashi babu mai yin ashirin ɗin duk waɗanda suke sallah a lokacin ta dare ba sa wuce adadin da annabi sallallahu alaihi wa ya yayi daga sha ɗaya zuwa uku. saboda haka da yace man sallama al imam hatta yansarif yana nufin al imam wanda yake sallah irin wacce yake yi ba wai wanda zai zai yi ashirin ba saboda haka in har irin wannan ne ka samu to sai ka in kai goma farko kaga ba za ka iya zama na sai kai ashirin ba to kana iya in an yi goma farko kana iya tashi ka karo daya ka yi sallama ka yi wutirinka ka je ka kwanta kuma za ka samu wannan ladan insha Allah na ga waɗannan su ne yan tambayoyin da za mu ansa za kuma mu ci gaba da karatu bismillah يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبوأ na'am a ci gaba da kissar maryam alaiha salam da haihuwar annabi isa alaihi salam a jiya mun ji cewa maryam alaiha salam ta ɗauko wannan jariri bayan ta haife shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna mata ayoyi daban-daban waɗanda suke nuna karramawa da girmamawa da Allah subhanahu wata'ala ya mata da kuma alkawari da ta samu da bishara da ta samu cewa za ta samu kariya daga dukkan wata tuhuma da mutanenta za su yi mata dangane da zuwa da ɗa da za ta yi ba tare da miji ba za ka ta ɗauko shi ta zo da shi cikin mutanenta ba tare da wani ɓoye-ɓoye ba ko nuku-nuku saboda tana da confidence tana da tabbas a tare da ita cewa Allah subhanahu wataala zai kare ta kuma an gaya mata cewa wannan yaron an nuna mata cewa katta ce komai duk abinda da za su faɗa katta buɗe baki ta yi magana ko ta ce za ta kare kanta domin duk abin da za ta faɗa yana da wahala a yadda cewa ta samo ɗa ta haifi ɗa amma ba miji ba kuma lalata ta yi ba saboda haka ta zo suka gan shi suka ce ya ukta haruna ya ke uwar haruna ma kana abu kimra a sau'in mahaifinki ba mutumin banza ba wa ma kanat ummuki baghiya mahaifiyarki ko ba ba mazinaciya ba ba mace ce mai zaman kanta ba ina kika samu ke kuma wannan halayya da wannan ɗabi'a ke yanzu ki zo mana da da ba aure gare ki ba mun ce haruna dan uwanta ne wanda shi ma yana daga cikin mutanen kirki a wannan lokaci cikin banu isra'ila masu bautar Allah ba ana nufin haruna annabi haruna dan uwan musa ba mun ce wani hadisi a cikin sayawa muslim ya tabbatar da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayarwa da nasara bani nasara najran lokacin da suka lokacin da suka cewa al-mughira ibn shu'ba cewa ya gashi a alqur'anin kuna karantawa cewa ya ukhta haruna bayan ga akwai tazara mai nisa tsakanin annabi musa wanda dan uwansa ne haruna da annabi isa alaihi salam ya aka yi kuma maryam ta zama uwar haruna ya rasa abin da zai gaya musu to shi ne da ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce a'a yanzu su daman ba su san cewa banu isra'ila suna sawa wa 'ya'yansu sunayen annabawa ba da salihai haka me zai hana su sa dan uwan mari a sa wa dan uwan maryam suna haruna dan uwanta ne ba wai annabi haruna ake nufi ba suka ce ma kana abu kimra a sau'in mahaifinki ba mutumin banza ba ne wa ma kanat ummiki bagiya kuma mahaifiyarki ba a santa da da zinace-zinace ba don haka kin sabawa halaye irin na mutane na iyayenki sauraka kamar suna mata shagube sun ce mahaifinta ba mutumin banza ba ne kenan ita ya ta zama mutumin banza mahaifiyarta ba mazinaciya ba ce ya aka ke na ita ta zama mazinaciya wannan shine abin da suke nufi sauraka amma ba su fito sun ce ke mutumiyar banza ba ce ke mazinaciya ba ce sai suka kawo abin da garsha gobe. ma kana abokin ra'a sau'in mahaifinki ne ba mutumin banza ba ne mahaifiyarki ko ba lalatacciya ba ce ma'ana ke ya aka kika zama haka to wannan yana nuna galibi zurriya idan aka samu mutanen kirki ne to duk wanda ya fito daga cikin wannan zurriya ana ran shi ba zama mutumin kirki ba a tunanin a ga lalacewa tare da shi duk da cewa zukata a hannun Allah suke shi yake jujjuya zukata yadda ya ga dama al-qulubu bi yadillah bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman yusarrifuha kayfa yasha' nabi ya ce zukata a suna tsakanin yatsu biyu daga yan yatsun Allah yana jujjuya su yadda ya ga dama shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka don haka ba mamaki a samu wani ya fito daga cikin babban gida na kirki amma shi ya zama daban wannan kuma ba zai cutar da mutanen wannan gida ba kamar yadda aka samu dan gida dan annabi nuhu alayhi salam ga yadda ya zama annabi nuhu yana cewa innabni min ahli dana yana cikin iyalaina yana cikin iyayana domin ya san shi ya haife shi Allah subhanahu wataala ya ce innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayr salih wata kirar innahu amila ghayr salih ce ba baya cikin iyalanka yanzu saboda yayi aikin da ba mai kyau ba saboda dangantaka ta addini ta fi dangantaka ta jini ƙarfi sauraka tun da har ya bar addininka ya rike addinin bautar gumaka addinin tsafe-tsafe to ya fitar da kansa daga cikin iyalanka shi yasa Allah ce innahu amalun ghairu salih aikin sa ba mai kyau bane saboda haka ya fitar da kansa daga cikin iyalanka to malamai sun yi magana akan cewa wannan yana nuna kenan ana iya mutum wa'azi da jan hankalinsa ta hanyar nuna masa halayen mutanen wato mutanen gidansu ko halayen kabilarsu ko halayen mutanen garinsu a ce da shi me yasa kake abu kaza bayan gidanku ba haka ake ba bayan gidanku mutanen kirki ne amma kai ka zama mutumin banza ba za ka duba mahaifinka ka ga yadda yake ba ba za ka duba dan uwanka ba yayyanka ka ga yadda suke ba mutanen kirki mutanen kwarai masu luzumtar sallah da luzumtar addini me yasa kai ka zama daban Kace ya halatta kenan a wa mutum wa'azi ta hanyar nuna masa irin halin da iyayensa ko danginsa suke ciki don ya zan yayi koyi da su to kamala a nan abin da fi kamala shine a fara tsoratar da shi Allah ko da za a tsoratar koda za a nuna masa a kwadaitar da shi ya bi halaye irin da mutanen mutane abin nan danginsa ko iyayensa to a fara tsoratar da shi Allah ya ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah wannan abu da kake ba kyau in ya so sai a nuna masa kaga mahaifinka mutumin kirki ne kaza kaza kada a fara da cewa mahaifinka kaza da kaza da kaza kai dame ba za ka zama haka ba a fara masa da tsoratar da shi Allah tukunna sannan sai a goya masa da batun irin hali da tarbiyya da gidansu take yake ciki a bangaren hani akwai bangaren umarni da bautar Allah akwai kuma bangaren hana mummuna to bangaren hani yana da sauki ana sassautawa anan nan zaka iya jan hankalin mutum da nuna masa cewa a gidanku ba a kaza ba a kaza ba a kaza irin abubuwan da kake marasa kyau amma a wajen umarni da bautar Allah ba za a ce ka bauta Allah dan babanka yana bauta masa ba saboda bangaren bautar Allah yin wani abu na bautar Allah ana buƙatar ikhlasi ba a san mutum yi saboda riya ko saboda ana yi a gidansu ko saboda wane yana yi shi ba ya yi, ko saboda a ga yana yi wanda duk yana bata ibada ana so ka yi aiki don Allah duk abin da za ka yi na bautar Allah to ka yi shi don Allah amma abin da ya shafi haram gayar da ke bukata tare da abin da ya shafi haram shi ne ka bar shi ka guje masa amma abin da ya shafi ibada gayar abin da ake bukata a samu a cikinta ne ikhlasi to tanan suka sha bamban inda a ce mutum zai bar wani abin da yake haramun ne ba dan Allah ba haramun ne amma ya bashi ba dan Allah ba ba zai zama mai laifi ba ko da ko ba a bashi lada ba idan ka bar wani abu da yake haramun dan Allah to kana da lada cikakke in ka bar shi dan tsoron mutane ko dan gudun ayi surutu to ba a cewa kayi wa Allah laifi anan amma kuma baka baka bin shi wani abu na lada to amma ita ibada idan ka yi ta don wani saboda wani yana yi bari kai ma ka yi ko kada a ce ba ka yi to nan ka yi wa Allah shirka ka yi riya shirkul asgar ka yi ƙaramar shirka wadda ita ce riya annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda musulmi ya ruwaito ga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi yake cewa Allah subhanahu ta'ala yana cewa ana aghna shuraka ani shirk من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته wa shirka na fi dukkan ababen tarayya wadatuwa ga barin shirka wanda duk yayi wani aiki dan ni da yayi wani aiki ya a cikin wannan aikin zan bar shi shi da shirkarsa zan bar shi da aikinsa saboda haka shi shi abin da ya shafi bautar Allah da ka fara yin sa dan wani gara ma kaka yi da ka fara yin shi amma saboda wani to gara kakka yi to shi yasa anan suka sha bamban zaka idan abin da ya shafi ibada ne to anusa anusarwa da mutum tukunna cewa abu kaza Allah subhanahu wata'ala ne ya shar'anta shi shi yace mu yi sallah shi yace mu kiyaye haƙƙin sallah shi yace mu tsayar da sallah shi yace mu yi ta cikin jami'i shi yace kaza shi yace kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar akan kaza akan kaza akan kaza to sai ka faɗa masa wannan sannan ko da za ka goya masa da batun cewa kuma ba ka ga mahaifinka kullum da shi muke sallah kuma ba ka ga 'yan uwanka duk tare muke abin nan da su sai kuma a kawo masa misalin gidansu amma kada a fara kawo masa batun gidansu a ce ba ka ga 'yan gidanku duk suna sallah kai ba za ka yi ba to kenan zai yi dan saboda 'yan gidansu shi yasa sai ka fara kawo shari'a sannan ka kawo wasu amma kaka kawa zai utsama shi kadai inda ya sha'anin ibada ne inda ya sha'anin azo ai ibada ne in sha'anin a bar abin da ba mai kyau ba to wannan kana iya masa wa'azi da wannan amma kamala shi ma ka fara tsoratar da shi Allah an fahimci zancen wannan shine in abin da ya shafi ibada ce to bai halatta kawai ka ce babanka yana kaza ba zo kai ma ka yi ko wanka yana kaza don in ya zo yana yi saboda iyayensa suna yi kaga ya yi ba dan Allah ba sai ka fara gaya masa Allah tukunna in sha'anin abin da ya shafi laifi ne yake kana so ya bari to shi ma kamala a cikin wannan ka fara gaya masa Allah din sannan ka gaya masa sannan ka gaya kai masa wa'azi da mutanensa ko danginsa ko ɗan uwansa ko abokansa abinda zai nuna cewa in bangaren bari ne kana iya ana iya yin wa'azi bi wazi tabi'i fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace man ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wanda duk ya guji abin da yake shubuha shubuha ce shubuhohi ne to ya kubuta da addinin sa ya kubuta da mutuncin sa me ya kubuta da mutuncin sa ya kubuta mutane ba za su yi magana akan abin da zai zama ya taba mutuncin sa ba da haka ya kamata ya kiyaye mutuncin sa kada yayi abin da zai zubar wa da kansa mutunci ta hanyar aikata abin da yake shubha to kaga in abin da yake ya shafi bari ne to wannan ana iya yin wa'azi da irin wannan siga Allah subhanahu wataala ce fa asharat ilaihi sai ta nuna musu shi qalu suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta yaya za mu yi magana da wanda yake cikin zanin wato tsumman goyo yana yaro karami kala sai ya ce inni abdullahi ni bawan Allah ne ataniyar kitaba ya bani littafi na nabiyya kuma ya sanya ni annabi alani mubarakan aina makuntu kuma ya sanya ni mai albarka a duk inda nake wa ausani bis salati waz zakati kuma ya mun wasici da sallah da zakka ma dumtu hayya matukar ina da rai wa barran bi walidati kuma ni ya sanya ni mai biyayya ne ga iyaye na biyu afwan ga mahaifiyata babban rambi walidati ya sanya ni mai biyayya ne ga mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran shaqiya kuma bai sanya ni mutum mai taurin kai ba shaqiyan marashin sa'a wato tababbe wassalamu alayya aminci ya tabbata gare ni yau wulidtu ranar da aka haife ni wa yau amutu da ranar da zan mutu wa yau yawma yub'athu hayya da ranar za a tashi ni da raina Allah ce fa asharat ilaihi sai ta nuna musu shi kamar yadda aka umarce ta ce kada ta ce da su komai yayin da za su ce da ita ya aka yi suka ganta da ɗa ya aka yi ta yi irin wannan abu to ta furta musu komai ta nuna musu kawai shi shi zai kare ta don haka anan ta yi aiki da abin da aka gaya mata shi ya sa malamai suka ce ba ta ce inni nazartu rahmani sauman da ta ba ta nuna musu ne a aikace su yasa anan Allah ce fa asharat ilaihi wannan gaba tana karfafar waɗanda suka ce cewa wa quli inni nazartu lirrahmani sawman فقولي إني نذرت للرحمن صوما ولن أكلم اليوم ba ta faɗa da fatar baki ba ba ta faɗa da muryar ta ba'a ta yi ishara ta yi nuni da hannunta to wannan gabar fa asharat ilaihi tana nuna mana tana karfafar wannan ra'ayin kaga anan da suka yi mata wannan magana cewa ya aka ta zo da kaza da kaza da kaza bayan ga yadda gidansu yake bata ce inni nazartu lirrahmani sawman ba kawai fa asharat ilai sai ta nuna musu shi ta ki cewa komai zaka da ta nuna musu suka fahimci me take nufi tana nuna musu shi ku tambaye shi labarinsa ko kuma ku nemi ansa a wajensa ba a guri na ba daga sun fahimci wannan isharar da ta yi musu kalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta yaya za mu yi magana da wanda yake cikin tsumban goyo sabiyan yana yaran sa kankani wato suna suna inkarin wannan ma ainihin wayo ne bayan abin da kika yi tafka na aika aika kuma mu zo muna magana da ke kina nuna mana yaro wai mu tambaye shi labarin sa wanda inkari ne tambayar ta inkari ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya yaro yana cikin zanin tsumban goyensa zanin goyensa kice mi magana da shi Wani ai akwai renin wayo saboda ka annabi Isa alayhi salam da yaji abin nan yaji maganar da suka faɗa a nan take cikin tsumban goyen da suke magana sai ya ce inni abdullah ni bawan Allah ne atani alkitaba ya bani littafi waje alani nabiyya kuma ya sanya ni annabi inni abdullah sai ya fara batun shi bawan Allah ne da wannan kalmar ya fara magana inni abdullah Allah ya jefa wannan batu akan harshen annabi Isa alaihi salam domin Allah subhanahu wataala ya san daga baya za a samu masu cewa shi dan Allah ne to ka duba abin da ya fara kenan inni abdullah ni bawan Allah ne me yasa ya fara da wannan maganar akwai fa'idoji cikin haka fa'ida ta farko me ya jawo har suka ce dan Allah ne irin wannan abubuwa da suka gani tare da shi na ban mamaki daga ciki har da maganganun da yayi yana jinjiri inda ba a ga jinjiri yana magana ba amma shi an gan shi yayi magana to idan har wannan magana ce za ta sa su ce shi dan Allah ne to fa shi bawan Allah ne sai magana ta fara da ni bawan Allah ne saboda ka wannan magana kar ta sa ku ce ni dan Allah ne inni abdullahi ni bawan Allah ne wannan ubudiyya ga Allah subhanahu wataala ba karamin matsayi bane anan zai faɗi wasu sifofi da Allah yake bance su da su ko yayi masa baiwar su sifofi guda bakwai sai ya fara da mafi girman sifa ita ce al'ubudiyatu lillah ita ce mafi girman sifa alal itlaq ya kasance bawan Allah ya kasance mai bauta ga Allah ya kasance mai nuna kaskantar da kansa ga Allah subhanahu wataala da bukatunsa zuwa ga Allah a ce da kai bawan Allah wannan ba karamin yabo ne. bawan Allah bi ma'ana al'abidu lillah kai mai bautar Allah ne bisa kana so ba bisa an tilasta ka ba kai bawan Allah ne bisa yardar ka. da zaɓin ka ba bisa ya zama dole ka zama bawan Allah ba akwai al'abidu lillah akwai al al-mu'abbadu lillah akwai wanda bawan Allah ne shi ya yadda da zaɓinsa ya bauta wa Allah tsawon ya faɗi ya yi sujjada gaba ga Allah ya yi kuka gaba ga Allah ya nemi agaji ya nemi taimako a wajensa ya bi dokokinsa ya bi umarninsa ya bar abin da ya hana ba tare da an ɗaga masa kara ba ba tare da an masa barazana ba ya zama mai tsoron Allah mai kwaɗayin abin da Allah subhanahu wata'ala ya tanada na ladansa wannan shine al'abidu to wannan shine mai samu shine mukamin akwai al-mu'abbad al-abd bi ma'ana al-mu'abbad wanda dole dole ya kiyasu shi bawan Allah ne in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahmani abda duk wanda ke sama da ƙasa sai ya zo wa Allah yana bawa saboda da wanda yanzu ya yarda shi bawan Allah ne zai bauta wa Allah da wanda ya ki yarda duka bayan Allah ne ko sun ki ko sun so domin baka bauta wa Allah ba ta hanyar ka bi dokokinsa da ya aiko annabawansa da su to dole za ka bauta wa Allah ta hanyar ka bi dokokinsa na halitta na rayuwa da ya tsara ya yi ka bisa wani zubi bisa wani tsari wanda dole ne ka tafi akan wannan tsarin ba za ka iya saba masa ba ya yi ka da ji da gani ya yi ka da kafafu ya yi ka da hannaye dole waɗannan gaɓoɓi ka yi amfani da su a inda Allah ya yi su ba za ka iya mayar da kafafuwanka su koma su ne hannayenka ba ka mai da hannayenka su koma kafafuwanka ba ba za ka iya mai da idanuwanka su koma ƙiyarka ba ba za ka iya dawo da kunnuwanka gabanka ba ba za ka ce kai kayi wa Allah tawaye ba ka daina ji da kunne yanzu da ido zaka ji ko da kofar hancinka ba za ka yi wa Allah tawaye a nan ba ba za ka yi wa Allah tawaye ba ka ce kai ka daina jin yunwa ko ka daina cin abinci wannan duk muqtada ubudiyatil lahi ne zaman ka bawan Allah ne ya hukunta wannan akan ka baka da iko ka canza idan bacci ya kama ka dole ka yi bacci in ana zafi dole ka yi fifita eh? saboda haka wannan baka da iko ka canza ka gaji ka huta ka ji bacci ka yi bacci rashin lafiya ta same ka ka nemi magani don ka warki wannan duk mukta za budiya ce to wannan ba ita ke ɗaukaka bawa ba bawan da Allah yake cewa bawansa ibadun rahman Allah ke fawo ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hauna sune wanda suka miƙa wuya bisa radin kansu suka bi dokokinsa na shari'a ba dokokinsa na rayuwa dokokinsa na rayuwa dabbobi da mutane da aljan kowa yana bin wannan da musulmi da kafiri kowa yana bin dokokinsa na rayuwa wani kafirin ma sai fi ka kiyayewa eh saboda ya zauna lafiya to amma ubudiyya Bai ma'ana al'abidu lillah wannan ba karamin matsayi ba ne. shi yasa Allah subhanahu wataala ya zaba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam wannan lakabi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ka magana alqur'ani ake babu mu'jizar da ta kai alqur'ani cikin mu'jizozin da Allah ya bawa annabawa amma da Allah ya tashi magana akan mu'jizar alqur'ani sai ya kira da annabi da bawansa saboda a gane cewa wannan sifar ita ce tafi cancanta da bayanin wannan mu'ujiza. din girman mu'ujiza din to a dauko mafi girman sifofin annabi a kawo a gurin shi yasa Allah subhanahu wataala ya magana saukar da alqur'ani alhamdulillahi alladhi nazzala anzala ala abdihi alkitaba ala abdihi alkitaba tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi inda Allah ya magana saukar da alqur'ani sai maganar A yi kira adam sallallahu alaihi wasallam sunan bawansa saboda girman alqur'ani a hada shi da mafi girman sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama shine al'ubudiyyati lillah Allah ya maganar Isra'i tace mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallama babbar hissiya wacce quraishawa suka suka yi mamakin ta shine ai Isra'i da shi a dare guda daga Makka a kai shi Baitul Maqdis a da shi cikin dare cikin wannan dare yayi mi'raji a cikin wannan dare sai Allah ya kira shi da sunan bawansa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir da Allah ya tashi magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake tsaye yana da'awa yana da'awa yana kira zuwa ga Allah yana karanta ayoyin Allah aljanu suka yi cincirundu akan sa kamar sadan ne shi wannan annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada kaga Allah sai kira shi abdullah ta haka ya shar'anta mana a kullun cikin sallanmu ashhadu an la ashhadu anna muhammadan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu mun fara gabatar da abduhu sannan mu ce wa rasuluhu saboda me saboda ubudiyar tana gaba da risalar bai cancanci ya zama manzan ba sai da ya cancanci ya zama bawa ka duba anan sai da ya faɗi ubudiyar sannan ya faɗi annabcin kala inni abdullah a taniyar kitaba waje alani na biya saboda ubudiyar ce gaba ita ce gaba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda cikin sahih bukhari hadisin umar dan khattab Allah ya kara masa yarda yace naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tatruni kama atratin nasara isa ibn maryam إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله zala ce kakku kuzuzuta ni kamar yadda nasara suka kuzuzuta isa dan maryam inna ma ana Abdullahi. ni ba wani bane bawan allah ne faqulu da haka ku ce abdullahi wa rasuluhu bawan allah manzansa saboda haka sai ya fara da wannan domin ya nuna musu cewa idan har abin da za su gani tare da shi na mu'ujiza na ban mamaki shi zai sa su ce da shi ba Allah to fa shi bawan Allah ne sannan ya tabbatarwa da kansa ubudiyya idan har sun yadda shi mai gaskiya ne <clears throat> maganar da ya faɗa gaskiya ce to kaga ba mutum su ce da shi Allah kuma in kuma suna ga makaryaci ne shi Allah din ne ya ce kuma shi bawan Allah ne ba yadda za a yi Allah ya zama mai karya. saboda haka maganar shi Allah ne kuma ya ta rushe idan har sun tabbatar da shi makareci ne to kaga ba maganar kuma sai Allah ne in kuma sun yarda mai gaskiya ne to shi Abdullahi ne fa'ida ta uku za mu ga anan tuhumar ta suke tayi zina amma shi da ya tashi ba wanke ta yake yi ba ba ta yi zina ba yana wanke tauhidin ubangiji ne da ake da za a iya linka masa da tuhumar da za a linka wa ubangiji ta cewa yana da da ita ce ta fi cancanta a wanke sama da a wanke ta daga zina sauraka su suna tuhumar ta daga zina shi ko yana wanke Allah subhanahu wataala daga ya samu da inni abdullahi ne bawan Allah ne da ita ce aula na haka sai ya fara magana da wannan kuma daga maganarsa tun farko har ƙarshe ba inda yake ba zina ta yi ba to in har ya tabbata cewa Allah subhanahu wata'ala wato shi annabin Allah ne Allah subhanahu wata'ala ya ya ya ya samar da shi ta wannan hanya ya ba shi littafi ya zama annabin Allah to babu yadda za a yi a samar da ɗa annabin Allah daga wacce take mazinaciya inda har sun yadda da abin da ya faɗa cewa waje alani nabiya waje alani mubarakan aina ma kuntu ausani bis salati har zuwa ƙarshe to wannan kada ya isa ya wanke ta tunda Allah zai sanya annabi ne ya fito ta hanyar zina babu wannan Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min an-nas. Allah in ya tashi aiko manzanni zabu su yake yi saboda ka zabi ne to ya yasa ya fara da inni abdullah atani alkitaba ya bani littafi an yi amfani da kalmar mazi atani ya bani tare da cewa zai ba shi ne tunda yanzu yana cikin zanin goyo ya zo ba wani littafi a hannunsa don ya nuna cewa Allah ya kaddara zai bani kuma kamar ma ya bani ne domin abin da duk Allah ya kaddara faruwarsa to kamar ma ya faru ne shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi maganar alkiyama sai ce ata amrullahi ata amrullahi fala tastajilu al'amarin Allah alkiyama ta ta zo kakku nemi gaggauto ta saboda me saboda tabbas za ta zo babu kokonto duk abin da yake tabbas ne zai zo to kamar ya zo ne saboda haka nan yace atani domin tabbas yana da tabbacin za a bashi sai aka yace atani amma bani an bani an gama alkitab anan imma da yana nufin shari'a da Allah subhanahu wataala zai bashi wanda za a rubuta ta don kada a canza ta da haka anan ana nufin shari'a aka kira shari'a din da alkitab kamar yadda alqur'ani akan kira shi alkitab saboda ana nufin shari'a ce da ta kunshi umarni da hani na Allah subhanahu wataala ko kuma anan yana nufin alkitab shine at-taura Allah ya bashi ilimin at-taura kamar yana cewa Allah subhanahu wataala ya sanar da ni abin da yake cikin at-taura na ilimi kamar yadda a baya can Allah subhanahu wataala ya ce ya yahya khudhul kitaba biquwwa mun yi magana cewa babu wani littafi da aka ce an bawa Yahaya na shi na musamman abinda aka sani shi shine yayi hukunci da abinda <clears throat> Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa sannan ce cewa ja'alani nabiyya ya sanya ni annabi wato ya bani littafi wana ya sanar da ni at-taura daga baya ni ma ya mai da ni na zama na zama annabi alani mubarakan aina ma kuntu ya sanya ni mai albarka a duk inda nake a kowane yanayi a kowane hali nake ciki cikin ayyuka na da maganganu na da tattaunawa ta da komai nawa Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a ciki al-mubarak ismu maf'ul ne ko dai daga barakahu ma'ana Allah ya sanya albarka a cikinsa ko baraka fihi Allah ya sanya albarka tare da shi zaka duk inda yake albarka ce tare da shi Sufyan ibnu Uyayna yake cewa waj'alani mubarakan aina ma kuntu ai ja'alani mualliman lil khairi Allah ya sanya ni mai sanad mai koyar da alkhairi saboda haka koyar wanda yake yi ta alkhairi ita ce albarka haka duk mutumin da zai ilmantar da mutane ya sanar da su Allah subhanahu wataala to babu shakka wannan mutum ne mai albarka domin albarka shine a samu wannan alkhairin kuma wannan alkhairin yayi ta haɓaka kuma ya dawwama to kaga babu inda za a samu alkhairi wanda yake zai tabbata ya haɓaka ya dawama kamar yadda za a same cikin ilimin da annabawa suka bari abinda annabawa suka bari na ilimi shine zai zama ya tabbatar da alkhairi ya tabbata cikinsa kuma ya haɓaka kuma ya dawwama shi yasa Allah subhanahu wataala ya sifanta littafinsa alqur'ani da cewa bai albarka ne wa hadha dhikrun mubarakun anzalna ko kitabun anzalnahu mubarakun Allah ce wannan wa'azi ne faɗakarwa ce mai albarka da muka saukar ko kuma wannan littafi ne mai albarka da muka saukar saboda haka albarkar da take tattare da littafin Allah da albarkar da take tattare da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama shine abin da yasa ake samun albarka cikin ilimi da shiriya da da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala yana daga cikin albarkar da Allah subhanahu wataala ya sanya tare da Annabi Isa alaihi salam Allah subhanahu wataala ya aiko shi ya zama rahama ga banu Isra'ila banu Isra'ila saboda abin da suka rika yi wato suka rika yi wa Allah subhanahu wataala na ganganci da rashin biyayya da rashin da'a Allah subhanahu wataala ya haramta musu abubuwa da yawa wanda da halal ne wa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira saboda zaluncinsu su Allah ya haramta musu abubuwa masu dadi da yawa da da ya halatta musu to annabi Isa alaihi salam da yazo sai ya sassauta wannan haramcin na abubuwa da yawa wanda da aka haramta musu shi saboda zaluncin su wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum shi dan in halatta muku wani abu da aka haramta muku saboda ka kaga wannan rahama ce gare su kuma rahama ce gare su don ya zo ya kirawo su zuwa ga abin da zai gyara musu halayensu da ɗabi'unsu Allah subhanahu wata'ala ya sifanta Yahudawa da cewa zukatansu sun kekashe sun makasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa daga baya zukatanku suka kekashe suka zama kamar duwatsu sun mafi duwatsun kekashewa to zuwan annabi isa a.s. ya sassauta ya lallausa wannan zukatan nasu sun yi laushi ta hanyar koyar da su ɗabi'u masu kyau ya canza musu zukata da wannan addinin da ya zo da shi saboda haka kaga babu wata albarka da ta kai wannan kuma yana daga cikin albarkarsa duk inda ya zauna to za ka ga cewa duk inda yake to za ka cewa akwai alkhairi a wannan guri akwai alkhairi a wannan guri don za a samu ana ta ana samu mutane suna shirya suna kama hanyar Allah subhanahu wataala shi yasa za ka ga a tarihin sa a tarihin Annabi Isa alayhi salam waɗanda suka shahara da kekashewar zuciya da rashin tausayi da jahilci da suka haɗu da Annabi Isa alayhi salam sun juye sun koma mutanen kwarai sun koma mana kirki Allah subhanahu wataala ya bude zukatansu imani ya shiga hikima ta shiga shi yasa za ka ga wasu daga cikin hawariyun wasu daga cikin almajiransa alhawariyun za ka samu wasu suna daga cikin waɗanda ba kowa kowa ba amma daga baya Allah ya ɗaukaka saboda zamansu da annabi isa a.s. akwai wanda yake sayyad ne su yake kamun kifi yake kamar abin nan a yohanna wanda suke cewa john da kamun kifi yake annabi isa a.s. ya jawo shi ya mai da shi kusa da shi kamar kamar matta wanda suke cewa mati shi kuma da ashar ne irin masu tattara haraji ne ga daular rumawa a wannan lokaci wanda suke aikin tattara haraji ga daular rumawa yahuda suna musu kallon kaskanci saboda mai saboda abinda suka shahara da shi na zalunci don ita kanta daular rumawa a lokaci daula ce ta zalunci to waɗanda suke bin mutane suna kwatar haraji a hannunsu sai suka zan ba su da tausayi suka zan azzalumai to amma haduwarsa da annabi isa salam sai ya canza hali sai gashi ya zama ɗaya daga cikin hawariyun na annabi isa salam. ya zama mai ɗaya daga cikin masu kira zuwa ga allah zuwa ga shari'a kuma hikima ta fita daga bakinsu to wannan duk yana daga cikin albarkar da allah subhanahu wataala ya sanya a tare da annabi isa salam insha allahu a karatu na gaba za mu ci gaba da batun sifofin da annabi isa alaihissalam ya ambata da cewa allah subhanahu wataala ya keɓance shi da su ko ya masa baiwarsu abinda muka faɗa na daidai allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sabi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh